да почти безплатною, не волнуйтесь, заспокоїв Борис Аркадійович свекруху, яка завжди тяжко журилася кожною копійкою, щоб де зайвого не витратити. Після чарки другої розмова потекла легко. Ой, як не любила Софія цих розмов, цього плачу нещасного, обдуреного народу на руїнах брехливої та рідної для них держави. А не стримаєш, ледь випили почалося. Это ж какое государство просрали! Какая страна была! Эх, стал бы товарищ Сталин, он бы показал этим самостийникам, как жить. Он бы их научил родину любить. Софія налаштувалася дивитися у стелю і милуватися розкішними деревами, що росли у саду, бо заперечувати, виховувати цих людей сенсу немало. Вони прожили нелегке життя, служили цій державі, як могли, працювали за копійки, відмовляючи собі дітям у найнеобхіднішому, збирали гроші на чорний день, як усі, і залишилися без своїх заощаджень. Як усі щиро вірили у все, що писали газети, і до переховання на старості літ не надавалися. Хотіла вже змінити тему, шкодуючи вуха Бориса Аркадійовича, та виявилося, що він легко її підхопив і підтримав. Да, страна была мощная, самая сильная в мире. Но не все потеряно, дорогой товарищ. Мы еще наш флаг поднимем, увидите. Не падайте духом. Партия живет и действует. На следующих выборах мы победим. Старий ледь не пустив сльозу, хоч до тонкосльозих не належав. Ты правду говоришь, товарищ. Я вот и партбилет не выбросил, храню. И портрет товарища Сталина на видном месте сохраняю, хоть Соня вот не одобряет скосував оком на Софію, згадавши, мабуть, як років п'ять тому вона, уздрівши портрет Сталіна в гарній рамі у спальні, разом із Максимом винесла його, даруйте, до виходу і вчепила на задню стінку. Отут, мовляв, нехай повисить тут і моє місце. Він тоді не дуже заперечував, а раптом піде в те їхнє КГБ. Ні, тепер воно СБУ називається яка не є, а все ж влада, хто її знає, що посадять. Портрет зняв, сховав подалі, бо у вихіднику то вже наруга, знав би товариш Сталін. Ты, товарищ, мне одно скажи. Вот буржуи теперешние, их как? Расстреляют, как наша власть вернется, али нет? Ведь ворованные деньги, ворованные — Наши они, народные. Надо бы поделить, чтобы по справедливости. Ой, дівчино, шумить гай. Знову та сама пісня. Розстріляти, поділити, потім даруйте просрати, потім знову стріляти і ділити, а коли ділити нічого буде, тоді робити перестройку. Хай знову багатіє, хто може, потім знову постріляємо і поділимо. Ой, знав би ти, чоловіче, добре, з ким розмовляєш. Їх уже й так відстрілюють потроху природний добір, але ділитися з вами не будуть. Не чекайте. Вы, товарищ, главное, на выборах правильно голосуйте за своих народных представителей – а мы уж вас не подведем. А ты что же, коммунист, член партии? Я из партии не выходил. Но в партии нужны разные люди. Одни на митингах кричат, другие деньги зарабатывают, чтобы эти митинги оплачивать. Я портсносы плачу, все по-честному. Боса навіть голос змінився. Простим таким народним став, брав за душу, якби не ролекс, що тьмяно білів платиною на зап'ястку, і не сорочка від того ж Арманії, що й штани. Враження свого хлопця було б цілковите.